Francis Karikar, Egun Egunon. Hemen uh, elkartearen izenean ere uh, kabiaren eh, parte baitzira, biarritzeko etxe hortan, beraz parte, uh, bon, hortaz itzegi nahintzen, galdera simplenarekin hasteko, eh? ekonomia, sozial eta solidarioaz ari garelarik zertaz ari gira? Ebe, pixkat, uh, kapitalismoaren aurka zerbait behar dela asmatu, Eh, ikusten da denetan gauzak behar direda aldatu, ezin dugula hola segitu, iduriz eh, dugun eh, ekonomia klasikoa mugurat igortzen gitu, Beaz hor, uh, ekonomi berri bat, nun eh, jendea leku gehiago baduen, nun eh, zentzua ere ge leku gehiago baduen. Egia ez dela puntako ekonomia edo produktuak ekoizten olakotan, baina bai jendeak ezartzen dira ekonomiaren erdi erdian. Hortan gira, ordean ilaite bat asmatua izan da horren aipatzeko, haintxe hor ez aski, baina bederen abiatze bat da. Baina eh, ala ere, naiz eta ez uh, gehiago kurik izan dut gertaldi hori lotuta, ekonomia sozial eta solidarioa hor da, egunerokoan, eh, azkenean ikusten oartzen ez bagira ere, elkarte kooperatiba eta guzti horiek dira, ez mm, horren gibelan. Bai, bai, hori da, egun guztietako bizikoa, jendeak utzatzen ditugu, jendeekin harremanetan gira, eta hori da importanteena, egia ekonomia klasikoa joan azela biskatu, urunegi, jenden arteko lotura hori etzen gehiago, jende bat zen eh, eh, numero bat bakarrik, eta gero, ara, eh, hamar jendeekin uh, onbeste gauza ekoizten aldira, eta hogoi bat dira doble, hortan ziren, hor ikusten da hamar jende bizi bat emaiten dutela erri batean edo auzo batean, eta hori dela ere garantzitsua etxe bat, aipatu dugu, kabia deitzen den etxea. Piska bat hor eh, hemen gaindi eh, jendea biltzen da, ekonomia sozial eta solidario horren eh, inguruan, zer da etxe hori hor miarritzen kokatzen da? bai, miarritzen kokatzen da, pilota plazaren gibelean, hor park mazon delako horren gibelean, erriko etxeak zuen utzi etxe hori elkarte hori, eta hor Eh, bai, ikusten dira eh, jende hainitz, elgarreta atzen, eleka ari eta ere eh, gauza batzun asmatzen. Hala nola gauzen behesteko izan ziren leku batzu, zenta miarritzen etzela sekulan askilekurik, hor, ezartzen zituen bai berinak, bai kartoi, paper, eta odakin guziak ere, horrekin ere ikasten zuten gauzen berriz e, erabiltzen, ekonomia zirkular hori hortan gogoeta batzu sortu ziren, eta hortik enpresa batzu ere sortu ziren, eta hor da zinez leku bat nun jendeak utzatzen den eta gogoetak egiten ditu, eh, ikusteko ea segitzen dugun orain bezala edo gauzak aldatzen ditugun eta iduriz uh, aldatuko ditugu batzu bederen. Erren baitu zer erren hortik? Ebe, eh, kasuman behar dela, eh, gauzak ez direla botat behar, kontsumoak ipitu behar dela, gauzak egin behar dira, parte hartu behar dela, eta hor talde lanak badira, eta hor diren uh, kudeatzaile eak uh, egun guziz lan handia egiten dute eta zerbait asmatzen zut, dutelarik edo gau eta bat edo beti uh, oita hamar berroi bat jende urbitzen dira. Oden, azken demora otan uh, eh, gehiago <laughs> numerikoki, baina hala ere gogoa bada beti biltzeko eta hortan parte hartzeko. Eta zinez da parte hartzea eta hortik ideia berri batzu ateatzen dira. Aipatu dugu, hilabete berezia zela frantzian, hemen ere uh, badira inbat itzordu antolatuak, bigarren eh, urtez ez, uh, proposatzen dira itzordu desberdinak. Eh? Bai, bigarren urtez eh, hor hilaite eh, hortan sartzen dira, eh, berba komunikazio mailan argiago izaiteko eta agerian gehiago emaiteko azaroa azarua autoatua izan zen, eta egia hemen ekintza desberdinak badirela, man endaiako erikoetxeak etxeak ere baditu badu bere gitaraua eta askia berratxa, miarritzekoak behaz aipatuko duguna ere baditu ekitaldi aski hondiak. gure elkartea ere beste sartaide batzuekin, eh, ateri berri eta andere nahiaekin, antoratuko dugu ere bat Elizondon, zenta gure ustez eh, ikuspundua muga eh, hori behar du urratu. Hai, hasi betzira ipatzen, azaroren emiretzian, beraz Elizondon, zer uh, pasako da? Hor, izanen da eta bat, nun uh, gauza komun komunak ditugunak, ala nola fizikoak edo edo bate numerikoak edo olak, nola, nola partekatu eta ez... Uh, bakarrik uh, diru mailan ikusi eh, zerbaiten jabe izaitia zer den, ara partekatu eta ikusi nola ebe, erabiltzen aldiren gauzak, bai etxe bizitzako eh, etxe edo lurak, uh, bai lan hartzeko lurak, lan hartzeko ere muak, baita ere gero, ara, numerikoki internet bizten dugu, nanok kudeatzen du, nundira gauzak guk zartzen ditugun datuak nola libreki uh, antolatzen aldiren, karta bat ere egiteko euh, Simplena gaur egun da Google, baina badira beste atera bide batzu, eta hori pixkat ikusi, ara, eh, libertate piskat atxik dezagun, baina sustut partekat dezagun gauza gehiago. Hori hemen elkarteak du antolatzen, eh, eta hemen elkarteak ere parte hartzen du, aste hartuntan beste eh, foro berri batera numerikoa ipatzen baitzien, hor erdigunean da? Ara, be, numerikoa, ara, azken emezorzi labeteotan ikasi dugu gehiago erabiltzen, eta hor ere eh, enpleguari buruz nahi ginuen zerbait eh, eskaini, zerbait berri eskaini, eta hor eskaintzen dugu eh, enpreser gune bat, nun joaiten aldiren, aurkestea beren lan postuak, eta memento berean lan, lana esekatzen duten jendeek joaiten aldira gune hortarat eta elgarrekin mintzatzea. Porikirol gera horietan eta egiten ziren foru batzu, behinan behar ziren itzorduak hartu eta horro Oden guk hautatu dugu orkestea tresna bat, aste artetan egiten da, e, goizetan, amarrak eta eguerdi artean, hilaitean e, bi aldiz, behaz, bi aste artez, eta hola parada izaiten da, beti e, bai lana txekatzen duena eta bai lana eskaintzen duena, elgarrikin topa diten eta beren aferak egin ditzaten azaroren amasei untan, izango da, uh, bihasteren buruan, eta hola bihastero. Hola bihastero, segituko dugu, uh, elduen orte guztuzian eginuke egin, ikusteko, uh, ara, tresna horrek balio duen, eta ea gero behar dugun ono hobeago antolatu, behinan iduritzen zaigu, uh, ba, aukera dela. Eta nunda hori? Nola biltzen Ben nunda interneten. Hai, <laughs> barak, <laughs> bakizuzea, handia den interneten. Ara, badugu web gune berezi bat, deitzen dena forum-emploi-peibask.eus eta hortan izanen da. Uh, berriz, eh, ala ere, gaia um, zentratzeko ekonomia sozial eta solidarioaz eh, ari baikinen, uh, hainbat itzordu antolatuak baitira, izan da Bardozen, kanbon, antolatuak izan direnak, eta hor, uh, ostegun nuntan, Donapaleun ondoko itzordua. Bai, uh, Donapaleun biziki interesgarria dena da kontsumoari buruz, kontsumoa nola, nola egiten dugun, ja, nahi dugun be, segitu egiten dugun bezala, edo gauza berri batzu egiten aldiren, eta hor, batzun dako ez dira berriak, behinan, uh, eh, badira molde desberdinak egiteko, diruaren aldetik, euskal monetaekin, izan dadin eh, janariaren aldetik, eta hor, amap eta olako gauza batzu izanen dira, izanen dira ere altzairu eh, egunguziko erosketen ditugun gauza batzu, ez berriak erosteko partez ez badirela autoak eh, jadanik uh, erabiliak izan diren batzun erosteko, Hori batetik, baina ere jendeak mintzatziko ditugu, zenta hortan da interesa, da erakustea zenako egina diren eta ez bakarri konsumoa uh, eh, kambiatzeko, baizik eta jenden arteko lotura hori azkartzeko. Untxa, bon, kabiaren webgunean atxemango duzue eh, dena den eh, itzordunen berri. Hori izango da behaz eh, azaruaren emezorzean, uh, asten da txalde astapenean, liseuan ere izanen dira tailer batzu, eta gero astirian, izanen da jateko eta edateko bizka bat, eta astirian izanen da haima bezalako egitura bat, nun haimak biltzen ditu gauza batzu, eta igortzen ditu beharretan diren erri batzuetara, horat, baina ere ondoan hemen eh, zabaltzen ditu gune batzu, nun hemen goienek ere uh, hartzen dituzte gauza horientzat. Ebe untxa, hor da beraz eh, eta orain hautatzekoa entzulegoaren eskutan uh, Francis Karikar, hemen uh, izenean gurekin ginoen goizuntan, mileskar?